Albania Mobile Radio Mirëmëngjes të dashur miq jemi rikthyer edhe për ditën sotme në studio me emisionin tonë të mëngjesit Jam me vajzat, unë jam Silvia, jam me vajzat Katerina dhe Edlirën Mirëmëngjes vajza Mirëmëngjes Mirëmëngjes edhe ju të dashur dëgjues Sot do të vijoj me një temë shumë interesante që përkon edhe me kohën tonë, domethënë me kohën e shiut, kam menduar që të hedh temën për ju të dashur dëgjues edhe për vajzat këtu në studio. Do doja të kthehesha në dhe tre pikë në fund. Do doja mendimin tuaj se në cilin vit do doni të ktheheshit ju dhe për çfarë arsyeje. Për këtë duhet të ishim përgatitur pak. S'ka gjë, mund të mendosh tani? Okej. Okay. Ehm, um, mund t'ia lë radhën bashkëfolëses, nëse nëse kanë një gjë. Unë Okej, okay, unë do kthehem, ndoshta Mosha ime, domethënë po e them, këtë mosha ime është 32, dhe uh, kujtimet e mia më të, më të bukura, domethënë, janë kujtimet e fëmijërisë sime. Uh, ndoshta jemi rritur disi me pak gjëra, ndryshe nga brezi i sotshëm, që uh, është rritur me këtë teknologjinë, edhe. Po, do kthehesha në Në moshën në moshën e fëmijërisë fare, fëmijërisë së hershme, moshën 6 vjeçare, kështu sepse ajo ndoshta ka qenë moshë shumë e pafajshme. Ëm mbaj mend shpinë private time. Silve, ke, kishe fjalën për një vit të caktuar, ëh? Po. Pra po. nëse ne do kishim dëshirë të jetonim për shembull në vitet 1900, 1800. Në vitin për shembull um, që ti ke dashur të bësh diçka dhe nuk e ke bërë ose ke menduar një gjë, diçka e tillë. Ëm, um, dakor, se mora, ndoshta tjetër. Atëherë sepse po pra, uh, hyrja ishte pak koncize, ëh, ndërkohë që kemi nevojë për më shumë sqarime. Kështu që ti e kishe fjalën nga jeta jonë në timeline-in tonë. Në timeline-in tonë. Cili do të ishte ai moment që po. ne do dëshironim ta ndalonim? Po. O bo bo. Prap pyetje pikante. Në qoftë se ju akoma nuk e keni menduar se në cilën um, se që ta formuloni unë po... Më tepër sesa në po- të kaluarën, në fakt unë më shumë do fokusohesha te te e tashmja, Uh -huh. uh, prandaj është ajo shprehja e bukur domethënë që Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift and that's why we call it present Kështu që ajo që unë vlerësoj shumë, kështu që na kthe edhe për dëgjuesit të cilët s'e kuptojnë shprehjen. e shkuara tashmë është histori, pra nuk kthehet më, e ardhmja është mister, pra ne nuk e dimë, ndërsa e tashmja, e tashmja është një një dhuratë, domethënë. Kështu që dinamika dhe forca e së tashmes është ajo që mua më jep më shumë adrenalinë dhe është për mendimin tim është është ai momenti kur uh, nëse dje ishte vonë, momenti tjetër që s'do jetë vonë do jetë sot, prandaj sot duhet të bëjmë diçka, domethënë. në mënyrë që nesër të jemi më mirë. Ok, atëherë unë po vazhdoj edhe me një mesazh që kanë ardhur në faqen tonë të Facebookut nga Dorina, e cila thotë që do doja të kthehesha pas në kohë ndoshta që nga dita ime e lindjes në, deri në vitet 98. Po të mundja të kthehesha pas në ato vite do të riktheja në jetë në jetë dikë që më ka ndihmuar, më ka munguar për 15 vite me radhë. Dikë shumë të rëndësishëm në jetën time, flokëbardhën time të bukur, gjyshen time. Kjo është një histori domethënë nga Dorina. Shumë mirë. Një histori pak e prekshme. Po. Atëherë Edlira, ke ndonjë gjë për të thënë për këtë temë Apo do të dëgjojmë një këngë nga Guns N' Roses, This I Love. This I Love. të flasim në lidhje me hobit, në lidhje me ato gjëra që neve na pëlqejnë, në lidhje me ato aktivitete që na bëjnë të ndihemi mirë, ndoshta dhe disi të shkëputur nga pjesa e aktiviteteve të ditës dhe obligimeve. Në rastin tim, hobi im është të shkruaj, më pëlqen të shkruaj um, aspekte që kanë Ndodhur, mbaj ditare, por jo në kuptimin mbaj ditar dhe ta kthesh në një obligim që të shkruaj çdo ditë, sepse atëherë nuk do të ishte hobi, do të ishte një punë që unë do i kisha detyruar vetes domethënë. Kështu që mbaj ato pjesë dhe shkruaj në ato momente kur unë ndjej se dua të shkruaj ose të ndaj një informacion me dikë pa qenë personazh në mënyrë që të mos më kthejë përgjigje, por të pranojë çdo gjë që unë i them. Nga ana tjetër kam gjithashtu dhe pjesë uh, kam mbajtur pjesë të bukura librash që më kanë bërë përshtypje apo shprehje, fotografi, ndoshta një lule që më ka dhuruar dikush, uh, një pikturë, një dedikim dhe me radhë. Kështu që janë pjesëza uh, jete. Tani për ata që na dëgjojnë uh, edhe nuk na shohin, uh, po. këtu në tavolinën tonë të madhe, Katerina ka vendosur pesë qirinj, të cilët janë të ndezur, një shkop indian, kështu quhet, është ky mm -hmm. emri zyrtar, një shkop po. indian aromatik që ka aromën e të çajit të çajit të gjelbërt, po. Ë uh, Silvia ndjen? Po. Edlira ndjen? Po nuk has. Është është kështu e paparë për radio. Do të them e paparë në sensin që s'kam parë ndonjëherë kështu. Qirinjtë në formë po. zemre. Dhe veç asaj, ë uh, Katerina ka sjellë edhe ndoshta 16, nuk e di, një numër diku tek 13 duhet të jetë. 13 ditar të ndryshëm, ë uh, po. që ajo ka mbajtur në periudhë prej 10 vjetësh, më the nga viti 2003, 2003 po. deri tani. Ndërsa ditarin aktual e kam në shtëpi, domethënë nuk e solla sepse që të vijë ai këtu duhet të jetë përfunduar. Një. Katerina, sa sa ditë mban njëri nga ata ditarët? Atëre, mesatarisht, ë uh, një ditar shkon 6 muaj. 6 muaj. Domethënë ka rreth, po themi 100 200 fletë, diçka e tillë. Po, duke qenë se në një ditë unë mund të shkruaj shumë, mund të shkruaj 10 faqe, në një ditë tjetër unë mund të mos shkruaj fare ose për një periudhë të gjatë kohore nuk shkruaj fare. Okej, okay, se këtë doja. Prandaj vetë them mesatarisht është 6 muaj. Themi se Katerina paska pas një jetë shumë voluminoze. Po, po, më thashë, interesante. Të gjithë mund të kemi një jetë jo, voluminoze, por nuk po, thjesht thjesht është reflektim domethënë. Mm -hmm. Dhe disa të tjerë më thonë sa kohë ke pasur, nuk është se kam pasur kohë, por kjo është hobi, kjo është ajo që mua më bën të ndihem. Kjo ishte çfarë do të pyesja, po ti u përgjigje në një farë mënyrë. Domethënë, a e mban për ditë, është një gjë që rregullisht po, apo kur të ja, kur e ndjen, ja, është, okay. Si të ndjen. Po çka ke vënë re, nëse ke ke vënë re ndonjë gjë për shkakun se kur ke vënë re për shkakun që ti shkruan kur jam ose shumë e mërzitur ose shumë e gëzuar. Dhe çfarë ndodh? Kur ti shkruan, unë nuk shkruaj ditar, por nuk mbaj ditar. Mm. Jam kurioz me të vërtetë se çfarë ky do të jetë një proces shkarkimi ndoshta po, lehtësimi. Uh, hyn edhe tek është lëndë që në Shtetet e Bashkuara për shembull e kam përmendur edhe një herë tjetër një një pedagoge të nderuar, ajo jep lëndën Writing and Healing. Uh, këtu në Shqipëri ka bërë disa intervista, njëra nga këto intervistat është dhe një intervistë e imja, uh, që është në YouTube, pavarësisht se i kam thënë që ajo duhet ta heqë atë intervistë se ka qenë diçka ë uh, ka qenë një moment shumë i bukur, domethënë ku ne shumë personazhe domethënë u mblodhëm dhe dhe dhamë, por që ka qenë thjesht për arsye mësimore dhe që unë nuk e dija që ajo do ta hidhte në YouTube. ë uh, domethënë zysha i jep uh, mësim tek Southern Georgia University, duke qenë se për dy javët e para ajo nuk do ndodhej në auditor, preferoi që uh, Për të folur nga jeta reale, nga nga prakticiteti i jetës së përditshme, preferoi që të merrte disa intervista njerëzish dhe këto u dhanë me video konferencë direkt. Kështu që unë mora përshëndetjet e tyre pavarësisht se nuk i njoh, domethënë. Kështu që writing and healing njihet uh, si si mënyrë e të shkarkuarit të, të vetes tonë, sikurse mund të jetë një sport për dikë apo muzika dhe piktura për dikë tjetër. Mm -hmm. Katrina do të pyes edhe për diçka të për të kuptuar, më ndodh vetëm mua apo ndodh edhe ty kur shkruan, sepse unë për shembull, Kur jam e mërzitur, shkruaj shumë dhe i mbush shumë fletën, ndërsa kur jam e lumtur, s'di ça të shkruaj. jam shumë e lumtur dhe nuk di ça të shkruaj. Prandaj po të pyes se kur je shumë e mërzitur, atëre, ndodh kjo? Atëre po? mund kur je shumë e lumtur për shembull dhe kam përshtypjen se ndodh për arsye se um, atë ditë ke kaluar një moment të lezetshëm. Mm. Atëre ky momenti mund të fotografohet dhe mund të jetë pjesë. Domethënë uh, Benjamin Franklin ka thënë që ne na na tradhton memoria, atëre le të krijojmë një prej letre. Mhm. Mm Interesante. E bëj shumë shpesh këtë gjë. Domethënë nuk ka vetëm uh, shkrim atje, mund të gjesh sende, lule, po, gjëra po. kështu, si scrapbook që i thonë ata. Domethënë edhe gjëra, më po në një të prera gjëra nga revista po, po. Po. Okej. Atëherë çfarë do ndash me ne? Ë, uh, Katerin. Më ka pëlqyer, është pak uh, ndoshta pak tregim i gjatë dhe do doja durimin tuaj, por shpresoj që ta shijoni. Ë, i shkëputur nga legjenda dhe portrete nga Stefan Zweig. Falënderim librave. Ti këtë e ke marrë dhe e ke hedhur me dorë në ditar? Është fotokopjuar nga ah, libri origjinal, sepse jo gjithmonë kam kohën domethënë të kopjoj pjesët e librave, herë i shkruaj me shkrimin tim dhe herë uh, thjesht i fotokopjoj. Do doja një muzikë në sfond për frymëzim. Do ju lutesha. Një chill out për shembull. Përpara se të të filloj domethënë meqenëse kam dy dy mikesha shumë simpatike, ë uh, doja të pyesja dhe ju, cilat janë ato libra që ju doja të ndaj pak një gjë domethënë nga kjo pa. Po. me pjesë zot, sepse edhe unë kur bëja dedikime të tilla, mm -hmm. i mhm. kam prerë ato dedikimet ku i kam bërë qoftë edhe në leksione, qoftë në libra, i kam prerë dhe i kam ngjitur një kështu një tip bloku, e që mm -hmm. edhe unë e bëj këtë gjë, domethënë, po jo aq uh, rëndë sa ty në fojnë za. Oh. Nuk jam përkushtuar aq shumë me këtë fjalë. Për sa i përket librave, cilat janë ato ato libra që ju kanë lënë mbresë? Është Remarku të reshohet, po jo, unë e kam këtë domethënë, nuk, nuk i shkruaj nëpër... Që ta konsiderojmë thjesht si hyrje përpara falënderimit të librave që i ka bërë Stefan Zweig, domethënë. Uh, unë nuk është se shkruaj ditare, sepse nuk jam tip i ditareve, po që marr shprehje, shprehje të të librave. Ëh. Mm shprehje dhe dikur i kam pas shkruajtur në një fletore këto po. shprehje. Ëh. Um, këto po shoh domethënë që ke shumë ditare, shumë shumë të bukura po doja të dija këtë domethënë. Shkrimet që i bën në ditar, uh, shkrimet si mund të thuash më të bukura, Janë në momentet e trishtuara apo në momentet e gëzuara? Um, në raste, atëherë, libri për mua është pjesë shumë, shumë, se nuk dua të flas me, me fjalë formale, po prapë ato më vijnë, është një pjesë e rëndësishme e jetës, kështu që në momentin që nëse unë kam kaluar një periudhë të vështirë, atëherë direkt shkoj dhe gjej atë libër që për atë periudhë mua më, më përshtatet më shumë dhe Pjesët më të bukura, këshillat më të forta të atij libri shkruhen në ditar. Kështu që pavarësisht se uh, i kam vënë në një raft lart, ajo që kuptoj është që duke qenë se nuk ka vetëm kujtime, por ka dhe shumë këshilla pozitive dhe pjesë shumë të bukura, do ishte mirë që t'i kisha afër dhe t'i t'i shfletoja shumë herë, domethënë. Kuptohet duke kaluar pjesën e kujtimeve. Atëherë unë do filloja me uh, Cvajkun, Ja ku janë të heshtura, pritëse. Nuk shtyhen, nuk kërkojnë t'i marrin, nuk flasin për veten. Të duken si të zhytura në gjumë, të tulatura, qëndrojnë në rresht nëpër raftet e puthitur pas mureve, por emri secili të sheh, ta bën me sy, të josh, siç të sheh e të thërret t'i afrohesh dritares së hapur. Kur rëshqet sytë nëpër fundet e tyre të kthyer nga ne, kur i prek me dorë, nuk ndihen, nuk bëzajnë, as nuk të shohin me përgjërim, nuk shkëputen vrulltas nga vendi ku janë për të të ngecur ndër duar. Ata presin durimtarë, pa u ndierë, presin që t'i marrësh e t'i hapësh ti vetë, me dorën tënde. Veç si i merr, dinë ata si e shpalosin veten. Në fillim i sheh në heshtje, heshtja mbretëron brenda dhe jashtë nesh. Por, në mëngjes, kur zgjohesh pas ëndrrave që pe në gjumë, i nanurisur nga harmonia e rreshtave, ta ka ënda të ëndërrosh, lexon e lexon i zhytur deri në vetëharresë, pasi e lë librin e lexuar në vendin e vet në raft, përsëri kullot sytë në mbishkrimet e larme që tregojnë titujt, kurse librat presin, kurdoherë durimtarë. të heshtura, si skllevër të bindur presin zotin e tyre. Presin të sigurta në forcën që kanë. Ndoshta i sheh të të përulura në pritje të fatit, të pushtuara nga shpresa se zgjedhja do të bjerë mbi ta. Gjithmonë të heshtura dhe të përkora të ofrojnë faqet e zbardhëllimta dhe njëlloj si violinat misterioze që i kanë të ngërthyer në harqe të gjithë tingujt dhe kumbimet tokësore, presin t'i lexosh për të përfituar dije dhe kënaqësi. Dhe ja, zë e lexon librin e zgjedhur, por vë re që nuk është libri që të interesonte në çastin e dhënë. E lë aty ku ishte, e kalon shikimin tek të tjerët. Më në fund has librin që të duhet. Zë e lexon, shtang i përpirë nga ajo që sheh, vë re si shkrihet në një frymëmarrja jote me atë të dikujt tjetër, të padukshëm. Të duket sikur pranë ke gruan që e dashuron. Kur e çon te llamba librin që e lumturov, që e lumturove me zgjedhjen tënde, vë re që sikur përndritet nga një dritë e brendshme. Diku pranë dëgjuhet dëgjohet tiktaku i orës, por koha që rrëshqet e padukshme dhe e mbushur me kënaqësi nga leximi nuk matet me tiktakun e orës. Ka një tjetër masë. Ja, përpara ke librat që janë endur në shekuj, ekzistojnë shumë më përpara se buzët tona të shqiptonin titujt e tyre. Por ja tek janë dhe ata më të rinjtë. Ata që vetëm dje e panë dritën e botimit, por njëlloj flasin dhe tregojnë, njëlloj belbëzojnë në gjuhën magjike, njëlloj e bëjnë krarorin tonë të ngrihet e të ulët vrullshëm. Vërtet që të emocionojnë, por po aq edhe të qetësojnë. Ku jeni o çaste të kulluar e të lakmuar që na largoni nga telashet dhe brengat e përditshme? Ku jeni o libra, miq të heshtur e të bindur të njerëzimit, bashkudhëtarë të pandashëm të njeriut? Si t'ju falënderoj për gatishmërinë e përhershme që tregoni për të ngazëllyer dhe ushqyer me dije shpirtin e njeriut. Në ditët e zymta të vetmisë shpirtërore, në spitale dhe në gazerma, në burgje dhe në çaste jete të sikletshme, ju jeni kudo, në krye të detyrës, kurdoherë u dhuroni njerëzve ëndërrime, luani rolin e qetësuesit të pashoq në raste fatkeqësish dhe hidhërimesh, Ngjani me magnetët e përkorë të qiellit, gjithmonë tërhiqni për nga vetja shpirtrat e plogështuar nga hallet dhe telashet e përgjithshme dhe të përditshme. Keni aftësinë e mrekullueshme për të davaritur çdo re të zezë në qiellin e fateve të njeriut. O pjesëza të pafundësisë, kurdoherë prisni të rreshtuara në raftet e mbështetur pas mureve, kurdoherë modestë dhe kokulur prisni që të vijnë t'ju marrin. Por me t'ju prekur dora e njeriut, zemra e tij ju përpin dhe ngazllehet. Si qerre e zjarrtë hyjnore e lartësoni shpirtin e njeriut, e nxirrni nga ngushtica e rëndomësisë, e çoni drejt hapësirave të amshuara të përjetësisë. Do doja të kisha më shumë, më shumë kohë, domethënë për të lexuar libra, nuk kam shumë kohë. Duhet të rri dhe gjithë natën zgjuar të lexoj një libër. Kështu që më pëlqen shumë të lexoj libra, por prandaj do doja të kthesha pas në kohë që të kisha mundësi ta shfrytëzoja kohën duke lexuar libra. Shumë bukur na e bëri momentin akoma me libra, me ditare, me qirinj. Edhe Katerina që duket e emocionuar nga kjo pjesë që ka lexuar. Edhe shumë shumë e lumtur, shumë. Po, rrezulli është doja të kalonim tek Lana Del Rey, Young and Beautiful. Është një këngë që me të vërtet Albania Mobile Radio Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në valët e Albania Mobile Radio. Pas kësaj këngë të bukur që na propozoi Katerina, do kalojmë menjëherë në një material nga showbizi, nga Rita Ora, e cila ishte dhe imazhi i veshjeve të Madonës. Këngëtarja shqiptare me famë botërore Rita Ora ka nënshkruar një kontratë të kripur për të qenë imazhi i veshjes sensacionale të këngëtares Madonna në videoklipin Material Girl. Këngëtarja e hitit Hot Right Now ka veshur disa herë rrobat e këngëtares së famshme, por këto ditë e ka zyrtarizuar marrëveshjen pasi e bija e Madonnës ka deklaruar para gazetarëve se Rita është pjesë e linjës Material Girl. Lauders është adhuruese e flaktë e Ritës dhe ka qenë në shumë koncerte të saj. Ajo e ka bindur nënën e saj ta takojë atë. Ato u takuan në Met Ball në New York javën e kaluar dhe Madonna admiroi qëndrimin e Ritës, andaj i përcolli idenë. Rita e shfrytëzoi shansin pasi ajo është një adhuruese aq e madhe e mbretëreshës së popit, ka thënë një burim për tabloidin britanik The Sun. Unë propozoj për momentin të dëgjojmë një këngë nga Rita Ora, Hot Right Now. Got your hands up cause you think you got it. Përshëndetje nga unë Rito, jemi tek Albania Mobile Radio. Tashmë vijmë me një informacion nga showbizi, ka të bëjë me çiftin e famshëm David dhe Victoria Beckham. Me sa duket, këto do të nuk do ta trashëgojnë fëmijëve të tyre vilën gjigante që kanë në Hertfordshire. Tashmë pronari i saj është dikush tjetër, ndërsa ka blerë vilën me një shumë prej 12 milion pound. Futbollisti dhe stilistja e afirmuar tashmë ka shitur dhe një numër makinash luksoze ndërsa synojnë të blejnë një tjetër shtëpi në qendër të Londrës, me një vlerë prej dyzet e pesë milionë paund. Ky vendim i çiftit për të ndërruar shtëpinë, sipas tyre vjen në një moment kur për familjen e tyre fillon një fazë e re, sidomos pas largimit përfundimtar nga futbolli i David Beckham. Cause you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Përshëndetje dëgjues të Albania Mobile Radio, jemi kthyer sërish në studio, në mikrofon momentalisht është Xheni. Për ata që kanë qenë dëgjues të rregullt të radios tonë, e kanë dëgjuar që një nga temat ka qenë që ka qenë më tepër e përdorur, flitej për universitetet dhe kemi folur për problematikat, për mënyrën se si uh, studentët shpenzojnë kohën e tyre në universitete, se si investojnë ata për të ardhmen dhe pikërisht si rrjedhim i këtyre temave që ne kemi trajtuar, sot uh, kam zgjedhur një material i cili është publikuar uh, tek faqja zyrtare e Forbes, i cili tregon për mënyrën se si duhet të identifikohemi në punë, pa qenë e nevojshme që të promovohemi. Shumë punonjës mundohen që ta promovojnë veten e tyre duke treguar se sa të aftë janë ata, por harrojnë që puna në grup është ajo e cila kërkohet më tepër. Dhe ja pra cila janë, cilat janë gjashtë mënyra të cilat të identifikojnë më së miri. Së pari duhet të jesh një influencues i heshtur, sepse janë pikërisht këta persona që kërkohen më shumë dhe ftohen të jenë pjesë e projekteve të mëdha, por rrallë marrin pjesë në projekte në të cilat ka shumë zhurmë. Pra kur je një influencues i heshtur, nuk e lejon zhurmën të të prishë momentin. Së dyti duhet të bësh më shumë se puna që të kërkohet. Shiko gjithmonë përreth dhe përtej mundësive që të kërkohen. Gjej mënyra për të zgjeruar sferën e influencës përtej organizatës dhe jo vetëm duke bërë punën tënde, por edhe duke ndihmuar të tjerët të bëjnë të tyren. Së treti ndihmo kolegët e tu të kenë sukses. Ndaje atë që po ndërton me të tjerët. Të ndihmuarit e kolegëve të tu tregon vetëbesim, punë në grup dhe lidership bashkëpunues. Së katërti mos u përfshi në çështje politike, sepse kjo nuk sjell gjë tjetër përveçse dëmtimin e imazhit tënd. Së pesti krijo konflikt konstruktiv. Ti ke nevojë të dish se si talentet e tua përshtaten brenda organizatës. Është mirë të veprosh sipas metodës së vjetër. Bëj gjërat mirë, krijo mënyra të reja për të arritur rezultatet dhe ndiq performancën e gjithsecilit. Dhe së fundmi, ji vetvetja. Të jesh vetvetja do të thotë të jesh dikush që nuk është identifikuar më përpara. Duke qenë autentik, je i aftë të vesh në dispozicion të gjithë potencialin tënd në punë. Pra të dashur dëgjues, nuk është se duhet të sforcohesh për të qenë perfekt. Thjesht gjej mënyrat për t'u përshtatur dhe bëj atë që di të bësh më mirë. Duke ju lënë në shoqërinë e një kënge, unë jam Xheni Lame dhe ju jeni duke dëgjuar Albania Mobile Radio. Albania Mobile Radio. Përshëndetje nga unë Meri, jemi përsëri në Albania Mobile Radio në këtë ditë të martë me diell edhe pse me shi, ku ora shënon 11:10 minuta. Jeni zgjuar apo jo? Është pikërisht momenti. Kafeja, aroma e saj, shija e bën sigurisht mëngjesin shumë më të mirë. Por ai filxhan kafeje që keni pirë apo do të pini, ju bën mirë apo keq? Është pikërisht kjo tema për cilën do të flasim sot. Një artikull i publikuar disa ditë më parë nga përditshmja amerikane New York Times tregon mbi mitet ekzistuese rreth kafes dhe efektet e saj në organizëm. Kafeja me pak fjalë dhe realisht është një helm dhe sidomos kafeina që ka një shije të hidhur dhe përdoret nga vetë pema si lëndë helmuese për të larguar insektet dhe kafshët. Brenda në kafe ndodhen rreth 200 lloje helmesh që i bashkangjiten asaj gjatë procesit të përpunimit dhe pjekjes. Kafeja nuk jep energji organizmit tonë, megjithëse ne ndihemi pak të fortë pas pirjes së saj. Por pse ndodh ky fenomen? Sepse kur kafeja hyn në organizëm njihet nga sensorët e brendshëm si një lëndë helmuese dhe si kundërpërgjigje, organizmi ynë kundërvepron me shpejtësi, duke stimuluar gjëndrat endokrine në mënyrë që ato të lëshojnë adrenalinë. Pra, nuk prodhohet energji, por organizmi ynë detyrohet që në ato momente të përdorë të gjithë energjinë që posedon. Në shumë njerëz, ky lloj reaksioni është shumë i fortë, gjë që i detyron ata të ndihen keq, edhe pse pas kësaj prove ata futen në kategorinë e atyre që nuk pinë më kurrë kafe. Do të marrim për analogji një shembull të thjeshtë. Provoni të vraponi mbi një kalë dhe kur ky të jetë lodhur, bjerini me një thupër në mënyrë që ai të vrapojë përsëri. Por kjo nuk do të thotë që thupra juaj jep energji, por në fakt e detyron atë të përdorë atë pak energji që i ka mbetur dhe nëse ju do të vazhdoni ta godisni atë përsëri, mbas pak ai do të bjerë i shtrirë dhe pa pikë force. Kjo ndodh edhe me organizmin tuaj kur pini kafe, por me një ndryshim të vogël. Që ne jemi edhe kali dhe i zoti i kalit, që i bie me thupër. Dhe keni ju në dorë të mos i bini vetvetes me thupra sepse shpejt do të gjendeni të shtrirë përdhe. Prandaj njerëz mos e teproni. Ky ishte emisioni ynë për sot. Tashmë ora shënon 11:12 minuta. Ju lëmë në shoqërinë e një kënge e nga unë Meri dhe Silvia në pultin e transmetimit. Mirupafshim e kalofshit mirë. Përshëndetje miq të Albanian Mobile Radio, jemi rikthyer sërish këtu në praktikën tonë intensive pas një hapësire muzikore. Unë që po ju flas jam Muarda. Sot data shënon 15 tetor, është ditë e martë dhe për të gjithë dëgjuesit që janë besimtarë muslimanë, ju uroj gëzuar festën e Kurban Bajramit. Informacioni që do të përcjell tani lidhet me figurën e Miley Cyrus, artiste amerikane kjo aktore dhe këngëtare e mirënjohur. Duket se Cyrus më në fund vendos të thyejë heshtjen ndaj gjithë kritikave që ka marrë mbi figurën e saj. E kritikuar së tepërmi për shfaqjen ekstravagante gjatë MTV Music Award, si dhe për videoklipin e këngës Wrecking Ball, Cyrus është shprehur tepër e irrituar. Aktorja 21 vjeçare, e mirënjohur së tepërmi për rolin e saj në serialin Hannah Montana, është shprehur se Njerëzit duhet të shikojnë më tepër se ana sipërfaqësore që u paraqitet. Gjendja ime shpirtërore ka qenë vërtet e vështirë dhe kjo reflektohet dhe gjatë videoklipit, duke lënë të dyshuar kështu se ndarja e saj me aktorin australian, 21 vjeçarin Liam Hemsworth, ka ndikuar tek ajo negativisht. Gjithsesi, duket se përpjekjet e Miley Cyrus për t'u shkëputur nga figura e Hannah Montanës po i sjellin këngëtares gjithnjë e më tepër telashe. Pas përcjelljes së këtij informacioni, do ju lëmë në shoqërinë e një hapësire tjetër muzikore, Përshëndetje, jemi në valët e Albanian Mobile Radio, në mikrofon jeni me Sonilën, ku së bashku do ndajmë disa informacione, kuriozitete interesante. Gëlltiti diamantin dhe nuk po e nxjerr më. Policia po pret që ai ta nxjerrë diamantin, por më kot. Ai ka një javë në paraburgim dhe pavarësisht se ka shkuar shumë shpesh në tualet, nuk po nxjerr gjë. Skanimet me rreze X kanë zbuluar diamantin në zorrën e tij. 52 vjeçari fillimisht hëngri ushqim të pasur me fibra, por tani po ha çfarë të ketë dëshirë, tha një punonjës i policisë. Kush shkruan SMS në rrugë dënohet. Në qytetin Fort Lee në New Jersey, njerëzit të cilët kapen duke dërguar SMS telefonike gjatë kohës së ecjes do dënohen nga policia. Ky ligj është sjellë si pasojë e disa aksidenteve të cilat si pasojë këmbësorët duke mos i kushtuar vëmendje komunikacionit gjatë ecjes. Në laboratorin Orfield në SHBA është krijuar një dhomë e posaçme ku arrin të përthithë 99.99% të zhurmave dhe deri më tani Askush nuk ka arritur të qëndrojë për më shumë se dyzet e pesë minuta. Në të vërtetë, ajo madje bëhet e padurueshme dhe mund të çojë deri në mungesë të ekuilibrit mendor. A e dini se kur u transmetua filmi i parë në kinema, filloi me pjesën e një treni që vinte përballë kamerës dhe të gjithë spektatorët dolën me vrap nga salla të alarmuar pasi kujtuan se treni do dilte nga ekrani i kinemasë. Përshëndetje miq të Albania Mobile, jeni me mua Albionën në mikrofon. Do të kalojmë menjëherë në një material showbiz. Me sa duket Selena Gomez dhe Justin Bieber nuk po shkojnë fare mirë kohët e fundit. Ylli amerikan Selena Gomez është shprehur kategorike duke kërkuar menjëherë largimin e imazhit të saj në dokumentarin e ardhshëm të Justin Bieber. Aktora e Spring Breakers, e, e cila është ndarë nga 19 vjeçari, është e brengosur që ai do të përfshijë edhe atë në dokumentarin e ri, vazhdues të filmit Never Say Never, i cili pritet të lançohet në fund të këtij viti. Një burim i Hollywood Life ka zbuluar se Selena e ka telefonuar Bieberin dhe i ka folur me tone jashtëzakonisht të larta, kur mësoi nga një mik i tyre i përbashkët se ai e ka ndërmend ta përfshijë edhe bukuroshen në filmin e ri. Justin vërtet flet dhe e detyron Selenën që të sillet keq, E madje edhe t'i flasë me tone të lartë në telefon, Ajo ia ka shkatërruar atij jetën, ka thënë ky burim. Pas këtij debati që ka ndodhur mes Selenës dhe Bieberit, kalojmë menjëherë në një hapësirë muzikore dhe kthehemi sërish këtu në Albania Mobile Radio. Albania Mobile Radio. Përshëndetje, jeni me mua Aurorën dhe me Jenson Çela Në Albania Mobile Radio jemi rikthyer këtu pas një kënge shumë të bukur dhe po e nisim me një artikull të shkurtër me disa përshtypje të të rinjve dhe në lidhje me parat dhe Jenson Çela pohon se Para do të thotë shumë. Gjëja e parë që më vjen ndërmend është se me parat mund të sigurosh një udhë të shkurtër drejt pushtetit. Ndërsa Deni mendon se Plako, parat janë gjithçka në këtë botë. Nëse ke verdhushka në dorë, atëherë ke gjithçka. Në këndvështrimin tim, paratë përbëjnë një mjet të rëndësishëm jetese. Ato na shërbejnë për të përditshmen, si mjet shkëmbimi, para, mallra, shërbime. Për mua janë thjesht një instrument. Po ju si i shihni paratë? A bini dakord me ndonjë pohim të mësipërm? Me siguri keni pikëpamje të ndry... tuaja për paratë, por të gjithë biem dakord në një pikë të përbashkët për paratë që, pa... që paratë na nevojiten. Çdokush ka nevojë për to. Natyrshëm lind një pyetje, sa të rëndësishme janë ato? Rëndësia lind për plotësimin e nevojave tona apo shkojnë përtej plotësimit të nevojave? Njerëzimi ka arritur të fitojë mbi zotat e Egjiptit, mbi perënditë greke e romake. Arriti të fitojë mbi titanët dhe mitet, të ngrijë kryet mbi paditurinë e të shkëputet prej varësisë që buronte prej kulteve hyj. Megjithatë sot i shohim të varur e të prangosur prej parave. Për shumë individë në botë, paratë janë gjithçka, çdo gjë. Janë siguri, pushtet, mbrojtje, arma më e mirë. Shumë janë të mendimit se me para mund të blihet gjithçka që shqisat arrijnë të lokalizojnë. Me para mund t'ia hedhësh paq, mund të blesh lirinë tënde. Disa janë të mendimit se me para mund të blihet edhe lumturia. A bini dakord ju me këto pohime? Nëse po, atëherë ndaluni dhe mendoni rreth disa gjërave. Me para mund të blesh gjyqtarin, por jo drejtësinë. Me paranë mund të sigurosh diplomën universitare, por jo dijen. Me para mund të fitosh pushtet, por jo respektin. Shqetësues është fakti sa primare bëhen ato për ty. Sa jepesh pas tyre. Nëse rendim fort pas tyre, duke i kushtuar shumë nga koha e energjitë tona, atëherë po harrojmë veten dhe të dashurit tanë, të cilët kanë nevojë nga koha jonë. Në këtë mënyrë e kemi kthyer paranë në kult, njësoj si në antikitet, në vend që ta trajtojmë si një instrument në jetën e përditshme. Paraja fillon e bëhet rregullator i mendjes sonë, ndikon në mënyrën si e shohim botën, madje në mënyrën si duhet të veprojmë. Me paratë që kemi dhe që shumë prej nesh kanë me bollëk, a shkon një pjesë e tyre për vepra bamirësie? duke marrë parasysh situatën e shumë njerëzve në vështirësi, thjesht për t'i ndihmuar të dalin pak nga ajo situatë. Prandaj dhe jetojmë në shoqëri, për t'i ardhur në ndihmë njëri-tjetrit. Të japësh një ndihmë materiale, por edhe shpirtërore, të bën të ndjehesh mirë, shpirtërisht. Biotiku jo farmaceutik për të luftuar stresin. Okej, okay. mirë se keni ardhur që gjithë miq të dashur tani jemi drejt fundit të këtij podcasti dhe këtij regjistrimi për ditën e sotme. I keni dëgjuar të gjithë me radhë, ndërsa kanë marrë mikrofonin, shikoj. Jensonin e kemi këtu, Warda, Mary, Aurora, Jenny, Rildi është atje, Sonila, Elira, Albiona, përshëndetje Albiona. Ëh, uh, edhe Katerina. Sigurisht që po zgjedh njërën nga poezitë që do të na lexojë tani në fund. Nuk e di se ç'mendoni juve, Mary, a ju pëlqeu kjo eksperiencë? Ishte një eksperiencë shumë e bukur, na bën domethënë të mësojmë ky regjistrim që ne po bëjmë këto podcaste që lexuam. Na ndihmon domethënë që të perfeksionohemi çdo ditë më shumë në rrugën që kemi nisur edhe që kemi pasion. Plus që marrim vesh edhe kafeja është helm edhe nga nga informacionet që ti na solle. Shikoj Albionën, Albiona është bërë shumë serioze. Dua të marr vetëm një moment për Albionën sepse e ka eja përpara mikrofonin kur të flasësh Jo, jo, aty ku je po përpara mikrofonit. Ëh, uh, dhe dhe Albiona në fakt është në ditën e saj të dytë si pjesë e praktikës dhe është shumë kërkuese nga vetja. Unë dua që të marr një moment për ta inkurajuar, e shikoj ato syra që shikon ato me uh, si ha U mërzite? Po shumë. Okej, okay, je mërzitur shumë pse se doje doje që të flisje më shpejt. Po, doja doja të flisja më mirë, nuk e di se çfarë u bë koha. Okej, okay, po kjo i ka ndodhur më të mirëve prej nesh. Aq të mira qofshin për ai që është ajo bllokuar unë, ja ku jam sot me këtë habuk. Po gjithsesi, Jenny, si duket? Më shërbeu për vlerësuar disa gabime te vetja ime. Mhm. Mm edhe kuptova që un kam një emocion të paparë kur jam vetëm. Njëra anë, kur je vetëm, kur je vetëm përgjegjësia është pak më e madhe sepse mm. nuk ke një mbështetje. Shokët tanë, un sapo dëgjova një gazetar të njohur, ë uh, dhe shumë të mirë, un kam shumë vlerësim që më tha që kishin provuar në një departament informacioni këtu në Tiranë të bënin lajme dyshe, mashkull femër, në një çift në televizion të madh. dhe nuk kishte ecur dhe kanë përfunduar me një gjë që është prap uh, ku lajmet kanë vetëm një speaker. Tha e ndiem veten në garë, tha me kolegen, uh, që të dy janë profesionistë prej vitesh, por u bën një si garë kush është gjeli më i madh këtu. Domethënë unë isha unë apo ajo, tha dhe nuk po na, nuk kishim ashtu. Kështu që e uh, u ndanë. Nga njëra anë shokët mund të shihen si garë, nga ana tjetër mund të jenë mbështetje shumë e madhe sepse nuk je vetëm. Por kjo është kjo është një provë. Kjo mund të kalojë me punë, mbase. Po, vetëm në mikrofon jemi gjithë okay për të folur. Ehm, um, ç'po më thoshe Katerin? Jo, për shembull në në për sa i përket moskoordinimit, domethënë diçka që kam vënë re para 2-3 ditësh në një emision, mm -hmm. u dëgjua shumë keq fakti që speakerja tha dhe tani le të kalojmë në një hapësirë publicitare, ndërkohë që kolegu i saj ndërhyri në një mënyrë tepër të në një farë mënyre strikte dhe të rreptë, domethënë tha, në fakt mua regjia po më informon që Ndryshe. këtu është i ftuari ynë, po. në dhe është prezent dhe direkt kamera tregon të ftuarin, domethënë, kështu që speakerja u ndie me të vërtetë shumë keq dhe Kishte një moskoordinim të paparë. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë koordinimi shumë i mirë i Aurorës dhe i Jensenit. E Jensenit, po ishte shumë mirë. Ë, uh, më pëlqeu dhe mua. Gjithashtu kuptova që më kishte marrë malli dhe që nuk duhet mungoj. Ah, kjo, kjo është punë tjetër. Ë, uh, Elira, Elira, uh, Elira gjithashtu është këtu uh, më rrallë se të tjerët për shkak të orarit, megjithatë uh, mua më pëlqen sa herë që ti je këtu. Edhe ajo që ndave, uh, ndave sot uh, bashkë me ne. Për uh, çështjen uh, folëm se folëm pak për moshën, ku di unë edhe edhe këto gjëra se si shikojmë. Po si si si duket kjo eksperiencë ty? Uh, kjo eksperiencë mua më pëlqen, paçka mungesave të mia disi domethënë për shkak edhe të orarit, që unë ndoshta nuk koordinohem dot. Kjo ditë sinqerisht më ka pëlqyer vërtet sepse ndamë bashkërisht edhe disa hobi, ndamë ç'është paraja, mm -hmm. kjo pjesa e fundit e parasë Aurorës dhe Jensonit. Jenson. Mirë po. bash. Më pëlqeu edhe mua vërtet shumë shumë. Jenson, do na thuash një fjalë, po dua të më flasësh me të njëjtin ton që po flisje pak më parë. Si ndihesh, si ndihesh ti sot rreth rreth praktikës? Ë, uh, atëre Që në momentin e parë që kam hyrë në këtë studio, kam mbetur e mahnitur vërtet, nuk e mendoja se do isha pjesë e, e kësaj praktike, edhe me po i quaj koleg, edhe student kaq të mirë sa sa sa këto në studio. Ë ndihem shumë mirë, ë do ta shfrytëzoj këtë eksperiencë deri maksimum. Ë në lidhje me me artikullin që përgatitëm me Aurorën, ne kemi punuar së bashku dhe kemi menduar që pikërisht sot që është dita edhe Kurban Bajram dhe festë, mendojmë edhe për pjesën e parave, sepse është një pjesë e rëndësishme e jetës tonë që na prek të gjithëve, por që herë pas herës na intrigon edhe na bën të harrojmë pak nga vetja, duke i kushtuar shumë nga koha jonë, por këtë kohë duhet t'ia kushtojmë dhe miqve tanë, të cilët na duan edhe kanë nevojë për neve. A, sa më pëlqen. Gjë ça, çfarë shpirti që ka. është i lindur për këtë punë. Shumë mirë. Ë, vetëm se ka dhe një gjë tjetër këtu në studio që ka qenë e veçantë sot. Nuk e di nëse juve mund të më tregoni diçka, por ë, nëse ju ka ndodhur herë tjetër, ju qofsha, mua kurrë që në një studio të kem pesë qirinj të ndezur ndërkohë edhe edhe shkopin aromatik që që lëshon ë, temjan, ku di unë tash, atë gjënë erëmirë. Uh, si si ju duk gjithë kjo eksperienca që që sajoi sot për ne Katerina, shikoj që Jenny do të flasë. Të paktën na zbukuroi pak ditën duke patur parasysh që po bie shi, është vrenjtur. Jemi ngritur që në mëngjes me një mot të keq. Edhe kjo na ndihmoi për ngritur pak humorin tonë. Duke qenë se në ditë të tilla bëhemi melankolikë. A, është e vërtetë. Ë, uh, megjithatë sot Kurban Bajram gëzuar të gjithëve. Shumë faleminderit. Tani Katerina i ka sjellë qirinjtë, ka sjellë uh, ka sjellë gjithashtu edhe ditarët, njërin prej cilëve e ka hapur dhe do të na lexojë një poezi për ta mbyllur për sot. Unë dua t'ia jap këtë shans dhe shpresoj kënaqësi për të. Katerin, kjo është një nga të tuat apo është diçka Është një poezi nga Simon Armitage, është një poet anglez. Okay. Quhet Me vete. Para disa vitesh është bërë një shqipërim në fakt dhe unë këtë libër e kam dhe me shumë kënaqësi mund t'jua sjell. Libri quhet Kur buza puthjen e gënjente, është shqipëruar, është përkthyer dhe shqipëruar nga ë uh, zoti Rudi Bobrati, i cili është një ë um, përkthyes i njohur, shumë po. i mirë. Kam patur fatin që me përfundimin e librit ta takoja rastësisht në jugun e bukur të Shqipërisë dhe ai më tregoi dhe eksperiencën se si ishte frymzuar dhe për t'i përkthyer dhe shqipëruar, sepse janë disa poezi të poetëve uh, anglezë dhe amerikanë mos gabohem, të cilat ai për një në një periudhë që ka qenë në Kosovë fillonte përkthimin në pas orës 12 të natës me një gotë verë, ah, sepse po duhet të futej në botën e, e autorëve. Sigurisht. Kështu që duke e dëgjuar këtë poezi, ne mundemi ndoshta ndoshta të kuptojmë edhe se ç'lloj vere kishte pirë atë natë Rudi Bobrati. Faleminderit, e dëgjojmë këtë dhe me këtë e mbyllim është Albania Mobile Radio. Sa para në xhep pas pijes së trishtimit. Një kartë biblioteke në datën e skadimit. Një kartolinë e harruar me pullë ngjitur gati, por e pashkruar. Një ditar i vogël nga një brisk i prerë, nga fillim vjeshta deri në pranverë. Një mbajtëse për çelësa të një brave të huaj, një orë vetëkurdisëse, ngecur prej një muaji. Një kërkesë e fundit, krejt e zhubrosur, ngulitur në trurin e tij të e ndosur. Një pusullë shpjegimkërkuese, zverdhur si një dëshirë vetëmohuese. Por në grusht e grisur copë e çikë, një listë pazari si t'i fuste frikë. Një foto e futur diku në kuletë, një kujtim i vjetër, dikur i vërtetë. Në njërin gisht diçka i dallohet. S'është flori, as argjend dhe nuk rrotullohet. Një gjurmë unaze në lëkurën e panxirë, këto ishin të gjitha, pa një lamtumirë.